Davor Pejić je tehno guru. Dobrodošli u Tehnoguru, moje ime je Davor Pejić, a večeras za vas dvije vijesti. Prva je povezana sa SMS-ovima i njihovim nastankom, a druga vijest je povezana s najvećim strojem ikad izrađenim od ljudskih ruku. Jeste li se ikada zapitali kada je poslan prvi SMS? Uh, on je poslan 3. prosinca 1992. Poruka je glasila Čestit Božić, a poslao je inženjer Vodafona svome direktoru. SMS-ovi, tako ih od milja zovemo, ali iza ta tri slova krije se puni naziv, a on glasi Short Message Service – i on je nastao evo u ovom tjednu 92. godine. E, tada je to je bila prva komunikacija moguća ljudi u pokretu. Od tada pa do danas dogodio se veliki bum. Nokia je bila prvi proizvođač koji je lansirao liniju tadašnjih pametnih telefona. To je bilo 1993. a samo četiri godine nakon pojavio se prvi mobitel s cjelovitom QWERTY tipkovnicom koju danas mi koristimo, a bio je znan kao 9000 iCommunicator. Kroz godine sve veći veći broj ljudi je slao SMS-ove, pa evo tako e, davne 95. je u prosjeku jedan Amerikanac slao 0,4 SMS-a mjesečno. Dakle, manje od pola SMS-a mjesečno, odnosno e, skoro pa jedan SMS svaka dva mjeseca. Kasnije je to naravno naraslo, već e, sljedeće godine je to bilo 35, pa sve do 2006. godine kada je na Božić u Ujedinjenjom Ujedinjenom kraljevstvu poslano 205 milijuna SMS poruka u samo jednom danu, a kasnije je onda ta brojka i još narasla. 2010. svake sekunde poslano je u prosjeku 193 tisuće SMS-ova. Globalna dobit od toga iznosila je 115 milijardi dolara. Danas je SMS na sve klimavim nogama zbog poznatih IP chat servisa kao što su Viber ili Whatsapp. Ali godišnji rast od 4% još uvijek znači da je SMS ipak dobiva na popularnosti. Zato se sjetite svakog trenutka kad pošaljete SMS, vi stvarate povijest koja, koja je nastala prvi put davne 92. 25 godina je prošlo. Tehno guru. A druga vijest tiče se najvećeg stroja ikad napravljenog. Riječ je o međunarodnom fuzijskom pokretu, kratica je ITR. U osnovi on predstavlja najveći stroj ikad napravljen u ljudskoj povijesti, a njegova je uloga razviti fuzijski reaktor koji će proizvoditi energiju nuklearnom fuzijom. jer bi tako mogao stvarati 500 MW energije, dovoljno za proučavanje održive plazme. Takva plazma nikada nije bila stvorena i kontrolirana na Zemlji. U velikom međunarodnom eksperimentu sudjeluju mnoge države, SAD, Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, Rusija, pa među njima i države Europske unije, a pa tako i Hrvatska. Ali u međuvremenu ostale države su se malo povukle iz cijele utrke i cijelog eksperimenta i ostale su samo Španjolska i Hrvatska koje su evo na, na zajednički dogovor došle do ideje da jedna drugoj budu glavni partner, odnosno neovisno koja, koja pobjedi na natječaju, druga će biti partner i ipak imati suradnju i sudjelovanje na cijelom eksperimentu. Glavno postrojenje itera nalazi se u Južnoj Francuskoj, a direktor projekta Bernard Bijot kaže kako je konstrukcija iter dovršena 50% i ništa mu više ne stoji na putu da u prosincu 2025. stvori prvu plazmu koja će potvrditi cijeli koncept A nakon SMS-ova i najvećeg stroja ikad stvorenog, ostavljamo vas s onom standardnom rečenicom koja glasi ostanite znatiželjni i postanite proaktivni. Davor Pejić je tehno guru.